billahi wa tauhidihi kwanza ni kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumpwekesha na hii imebeba maana ya Uislamu na baadhi ya ahlul ilmi wametumia ibara ya sharti ya kwanza kuwa ni al-islam ikiwa na maana ya kwamba uislamu istislamu lillahi bitawhid ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumpokesha Allah kwenye ibada zake walinqiyad lahu bitta'a na kufuata amri zake Allah kwa utiifu walbara'atu min ashirki wa ahli na kujitenga mbali na washirikina na ule ushirikina wao na ibara hii ya maneno imebeba al-imanu billahi wa tauhidi kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala ameeleza aya nyingi katika Qur'ani miongoni mwa aya hizo Allah tabaraka wa taala amesema man amila salihan atakayefanya jambo jema jambo zuri min dhakarin au untha awe aliyefanya jambo hilo ni mwanaume ama aliyefanya jambo hilo ni mwanamke wa huwa mu'minun naye akawa ni muumini Ibara ya aya inaonyesha kwamba wema unaweza kufanywa na mwanaume kama ambavyo wema unaweza kufanywa na mwanamke lakini sehemu inayoonyesha kwamba itakuwa na malipo yule mfanyaji anatakiwa awe ni mu'min wa huwa mu'minun naye akawa ni muumini maana yake akawa ni mtu ambaye haingii katika mambo ya ushirikina ni muislamu wa sawa na ni muislamu wa kweli falanuhiyannahu hayatan tayyiba tutampatia maisha mazuri ataishi katika ulimwengu huu akiwa ni mwenye maisha mazuri wala najiziyannahum biahsani ma kanu ya'malun na tutakuja kuwalipa kwa mazuri waliokuwa wakiyafanya ikawa sharti ya kukubaliwa ule wema ambao ataufanya sawa akiwa ni mwanaume ama ataufanya ule wema akiwa ni mwanamke basi atalipwa kwa sharti la kwamba mfanyaji awe ni muumini na mfano wa aya kama hizi ziko nyingi kama vile Allah aliposema innal ladhina amanu wa amilu salihat hakika wale ambao wamemwamini Allah na wakafanya matendo yaliyokuwa mazuri kanat lahum jannatul firdausi nuzula watakuwa ni watu ambao pepo ya firdausi ndio itakuwa makazi yao siku ya kiyama kwa utaona kwamba jambo la kwanza limezungumzwa ni al-iman kumwamini Allah tabaraka wa taala kwamba ni yeye peke yake ndio anastahiki kuabudiwa ni yeye peke yake ndio anayeendesha maisha yako ni yeye peke yake ndio anamiliki uhai wako na ni yeye peke yake ndio anayekupatia wewe riziki yako na kitendo cha kutokumwamini Allah tabaraka wa taala kitakuingiza katika shirki kitapoteza imani yako na uislamu wako utaharibika hivyo sharti la kwanza la kukubaliwa amali ya mtu ni al-imanu billahi wa tauhidihi kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumpwekesha kuna watu wanamwamini Allah na ukiwasikiliza katika maneno wanaonyesha kwamba wanamwamini Allah lakini katika matendo yao yanadhihirisha kwamba pamoja na Allah wanaye mwingine wanayemwamini utamwona mtu anaswali swala tano anafunga mwezi wa Ramadhani lakini kwenye mkono wake kavaa bangili na yeye ni mwanaume ukimuuliza bangili la nini anakwambia unajua humu duniani kuna hasadi nyingi sana na hili mimi linanisaidia katika kuniondolea baadhi ya matatizo au niliugua kwa muda mrefu sana lakini nilipotibiwa nikapata nafuu yule mganga alinambia nitafute bangili la kuvaa kwa maana mizimu ya wazee ndiyo iliyokuwa ikinisumbua sasa huyo mtu dhahiria yake unamuona msikitini anaswali lakini hakika huyu mtu si muislamu na mbele ya Allah hata kama anaitwa Abubakari Uthman Abdurrahman lakini anahesabika huyu mtu ni kafiri mbele ya Allah sio muislamu utamuona muislamu lakini anafanya matambiko utamuona ni muislamu lakini anapiga ramli utamuona ni muislamu lakini anachinja vichinjo kwa ajili ya mashaitani hivi vyote vinapelekea kwamba ibada zake zote ziharibike na kuwe kwake hakuna kinachokubaliwa kwa sababu imevunjwa sharti ya kwanza ya kukubaliwa amali nayo ni sharti ya al-imanu billahi wa tauhidi au wa tauhiduhu kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumpwekesha Allah katika ibada zake zote hii ni sharti ya kwanza na sharti ya pili katika kukubaliwa amal ya mtu anayoifanya al-ikhlas ni mtu awe na ikhlas kwa maana ya kwamba asiwe na ria asifanye kwa ajili ya kujionyesha kwa watu lakini pia asiwe na sum'a kujionyesha kwamba yeye ndiyo bwana mkubwa anajua na wengine wote hawajui na mengine ambayo yanaharibu ikhlas Allah tabaraka وتعالى ameeleza umuhimu wa ikhlas katika Qur'ani kwenye hadithi nyingi kwenye aya nyingi na pia kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anasema miongoni mwa aya hizo wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din na wala hawakuamrishwa watu ila wameamrishwa kumwabudu Allah tabaraka wa taala mukhlisin lahu ad-din hali ya kumtakasia Allah dini kuitakasa dini kwa ajili ya Allah na usishirikishe katika nia yako na ikhlasi yako na watu wengi wanaharibikiwa hapo ataanza kulifanya jambo kwa ikhlas lakini baadaye nafsi ina tabia ya kujifuza na nafsi ina tabia ya kujiona na nafsi ina tabia ya kujisikia usipokuwa makini utaharibu amali yako kwa midamu unaifanya kwa ajili ya Allah na ulianzisha kwa ajili ya Allah usiiache kwa ajili ya watu na mtu anapokuwa anaacha amali kwa ajili ya watu basi maana yake huyu mtu ikhlasi yake iko na matatizo kwa hiyo tumeamrishwa sisi tuzitakase nia zetu ikhlas ufanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala sawa wanadamu wanapenda na ama wanadamu hawapendi sawa wanafurahi na sawa hawafurahi wewe kwanza unatafuta radhi za Allah tabaraka wa taala na wala hautafuti radhi za wanadamu na katika vitu vinaharibu ikhlas ni shirki ya kwanza lakini pia inaharibu ikhlasi kibri pia inaharibu ikhlasi sum'a kujiona pia inaharibu ikhlas ria kufanya kwa ajili ya watu au kufanya kwa ajili ya maslahi yako ya maisha ya dunia hili ni sharti la pili na sharti la tatu ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumza na sharti hili ambalo pia katika Qur'ani limezungumzwa muwafaqatu lima jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallam amali yako unayoifanya uhakikishe kwamba umeafiki uko sawa sawa uko sambamba na yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sawa ni hatua kubwa au ni hatua ndogo yani sawa ni jambo kubwa au ni jambo dogo kwa maana ya kwamba utakapokuwa una ikhlas na una imani ya kweli kwa Allah halafu ukaja ukakosea sharti la tatu ukafanya kinyume na mwongozo aliokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam basi amali yako haitakubaliwa Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'ani wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu yale alikupeni mtume mafundisho muongozo uchukueni muufanyie kazi katika maisha yenu wama nahakum anhu fantahu na yale yaliyokukatazeni yawacheni masharti haya matatu anawajibika muislamu ayajue sharti la kwanza kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumpwekesha Allah katika ibada zake na sharti la pili ikhlas kufanya kwa ajili ya Allah na sio kwa ajili ya dunia wala kwa ajili ya watu na wala kwa ajili ya nafsi yako lakini pia sharti la tatu ni kuwafiki katika utendaji wako mafundisho na mwongozo aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد tumeona kuwa masharti ni matatu yanayopelekea amali ya muislamu au amali ya mwanadamu iweze kukubaliwa na Allah imesihi hadithi katika sahiha muslim kama alivyoisimulia ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume anasema sallallahu alayhi wasallam man amila amalan yoyote ambaye atafanya jambo amali laisa alayhi amruna ikawa haina mwongozo wetu haina mafundisho kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fahuwa raddun basi amali hiyo itarejeshwa maana ya kurejeshwa haikubaliwi na katika zama kama hizi ambazo tunaishi leo na hasa tukiwa katika mwezi kama huu mwezi wa Rajab kuna ibada zinafanywa ikiwemo watu wanafunga siku tatu kila kumi kumi la kwanza siku tatu kumi la pili siku tatu kumi la tatu siku tatu kuna wengine wanafunga mwezi mzima kuna wengine wanafunga ile siku ya mi'raj ya tarehe ya mi'raj wakiwa wanadai kwamba ndio siku ambayo mtume alipelekwa katika safari ya Isra na Mi'raj lakini pia kuna watu wanafanya umra katika mwezi huu wa Rajab na kuna watu wanachinja vichinjo maalum katika mwezi huu wa Rajab kuna watu wanakaa i'tikaf katika mwezi huu wa Rajab zote hizi ni taadhima zinafanyika katika mwezi huu na haijapatikana dalili ya hadithi yoyote ambayo inathibitisha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa muongozo wote wa ibada maalum kufanyika katika mwezi huu wa Rajab. Muislamu atakapokuwa amefunga akiwa na maana kwamba anafunga somu ya Rajab, basi aelewe kwamba somu yake ni mardudi, inarejeshwa na haikubaliwi na Allah tabaraka wa taala, haina malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa mtu atafanya umra kwa taadhimu ya mwezi wa Rajab, na ikiwa mtu akakaa i'tikafu kwa kuadhimisha mwezi wa Rajab basi aelewe ya kwamba amefanya ibada marduda ameifanya ibada yenye kurejeshwa ibada ambayo haikubaliwi na Allah tabaraka wa taala na wala haina malipo kuna baadhi ya watu wanapokatazwa ibada walizozizoea wamewakuta wazazi wao na walimu zao wakizifanya wanasema kwani hao wanaosema wao ndo wanaokulipa anayekulipa ni Allah kwa hivyo wewe fanya kwa ajili ya Allah jawabu hapana sio kufanya kwa ajili ya Allah peke yake ndio itakupelekea wewe ulipwe na Allah lakini ufanye kwa ajili ya Allah na upatie mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu wanafanya maandalizi leo ya kuandaa sherehe ya Mi'raj wanaanza michango katika baadhi ya misikiti kwa ajili ya kusoma kisa cha Miraj kwamba miraji ya mtume alipopelekwa kutolewa maka mpaka Baitul Maqdis na kutolewa Baitul Maqdis mpaka akapelekwa mbinguni na kule akafaradhishiwa swala tano ilikuwa katika mwezi huu wa Rajab hivyo watu wanaanza kufanya maandalizi haya wakiwa wanataraji kwamba wanafanya jambo la kheri kama hii ingelikuwa ni kheri wangetangulia kufanya waliokuwa kabla yetu ikiwa mtume alikwenda safari ya mi'raj na hili ni jambo mutafakun alayhi ni jambo ambalo halina khilafu baina ya waislamu mtume alitolewa maka akapelekwa baitul maqdisi na baadaye akapelekwa mbinguni na akarudishwa katika usiku ule ule na akafaradhishiwa swala tano lakini mtume aliporudi hajafanya sherehe na wala hawajaambia watu wafunge na wala hakutoa mwongozo wowote na masahaba walibakia hivyo na wote hakuna aliyeonekana akifunga wala kukaa itikafu wala kufanya umra wala kuchinja katika mwezi wa Rajab wala kusomeana visa vya Isra na Mi'raji kwa sababu kitendo cha Isra na Mi'raji kimethibiti na Allah akakisahaulisha hakuna anayejua ilikuwa ni usiku wa siku gani na utaona katika maneno ya wanawachuoni kuna kauli sita kuna wanaosema ni siku aliozaliwa mtume kuna wanaosema ni siku ya mwezi wa Ramadhani kuna wanaosema ni mwezi wa Rajab kuna wanaosema ni shawali wote wanasema kauli zao utafanyeje ibada isiyokuwa na kauli maalum na kila mmoja ataona kauli yake inapatia zaidi sasa ibada kama hizi zafanyika katika mwezi huu ni ibada zisizokubaliwa na zinakataliwa ibada hizi hata kama mtu atakuwa na ikhlas yani alhamdulillah ni muislam anamuamini Allah tabaraka wa taala anampokesha Allah sio mshirikina wala hana namna ya shirki lakini pia muislamu huyu anafanya kwa ajili ya Allah na ikhlas lakini amekosea utaratibu na muongozo wa mtume ibada yake haikubaliwi umevunja sharti moja tu peke yake ibada yako haikubaliwi ni ibada ya bid'a ni ibada muhdatha haina malipo kwa Allah tabaraka wa taala na wewe unakuwa umeichosha nafsi yako na umeipa tabu nafsi yako na hilo ni kosa lingine kwa sababu tumekatazwa kujidhuru wala kuwadhuru wengine na wewe unaidhuru nafsi yako kuishindisha na njaa katika ibada ambayo haujafundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wanaofunga miezi mitatu mwezi wa Rajab wote na mwezi wa Shaabani wote na mwezi wa Ramadhani pia hiyo sio ibada haina malipo kwa Allah tabaraka wa taala لو كان خيرا لسبقونا إليه كما رب سيما علماء السلف كما لنجكوا هيلو نجنب الخيري وانجتو تنغلية والك نفاني قبل أيتو بل امتوم صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه امتوم نسيما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يلي مامبو نكو قتزيني يبوشني نايو mmekatazwa miongoni mwa mambo mliokatazwa ni nyie kujitengenezea ibada wewe huwezi kuwa mcha Mungu ukamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam wala wewe huwezi kuwa na ilmu ukawafikia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na hao hayakuyafanya haya na umeusiwa wewe kufuata muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuifuata njia ya mtume na masahaba zake na makhalifa wake fa bi bisunnati wa sunnati alkhulafai fateni mwenendo wangu jilazimisheni kufuata mwenendo wangu mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa makhalifa wangu ikatumika ibara kalima sunna neno sunna limetumika kwa mtume na neno sunna limetumika kwa makhalifa nani katika hawa ulimuona anasherehekea mwezi wa Rajab nani katika hawa alifunga katika mwezi wa Rajab nani katika hawa alisherehekea katika mwezi wa Rajab hakuna taadhima yoyote katika mwezi wa Rajab na itabaki katika mwezi wa Rajab watu wazifanye ibada walizokuwa wakizifanya katika miezi mingine kuna baadhi ya watu wanaingia katika shubha wanasema kwamba ni mwezi wa Rajab mimi nitafunga Jumatatu na nitafunga alhamisi mbona nyuma ulikuwa ufungi jumatatu na alhamisi umekuja kufunga rajab peke yake hii jumatatu na alhamisi umeziona rajab peke yake mbona miezi mingine wao hukushughulika mimi nafunga masiku meupe mama tarehe 14 15 16 au 13 14 15 haya masiku meupe umeyaona katika mwezi wa rajab peke yake mbona haya masiku meupe yako mwaka mzima kwa nini ulikuwa siku za nyuma hufungi hii ni moja katika shubha ya taadhimu ya mwezi wa Rajab na watu wajiepushe na ibada kama hizi ibada za kujichosha zisizokuwa na malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم